Awit, Kabanata, Isandaan at apat na po. Sa mga masama, ako ay iligtas. Iligtas mo, Yahweh, sa mga marahas. Sila'y nagpaplano at kanilang hangad, palaging mag-away, magkagulo lahat. Mabagsik ang dila na tulad ng ahas, tulad ng ulupong taglay na kamandag. Sa mga masama, ako ay iligtas. Iligtas mo, Yahweh, sa mga marahas na ang nilalayon, ako ay ibagsak. Taong mga hambog ang gusto sa akin, ako ay masilo, sa bitag hulihin, sa bitag na umang sa aking landasin sabi ko kay Yahweh, Ikaw ang aking Diyos, kaya ako'y dinggin sa aking pagtulog. Panginoong Yahweh na tagapagligtas, nang ako'y lusubin, ikaw ang nag-ingat. Taong masasama sa kanilang hangad ay iyong hadlangan, biguin mo agad. Ang mga kaaway, huwag pagtagumpayin, pagdusahin sila sa banta sa akin. Bagsakan mo sila ng apoy na baga, itapon sa hukay ng di makaalsa. At ang mga taong gawa'i mangutya, huwag pagtagumpayin sa kanilang nasa. Ang marahas na may bayaang mapuksa. Patid ko, O Yahweh, iyong papanigan ang mga mahirap upang isanggalang at pananatilihin ang katarungan. Ang mga matuwid magpupuring tunay, ikay pupurihit sa iyo mananahan.